sắc kê tam mê chạ rù pê. Kỷ rị si khá ra ta tê, chăn tạ lịch khê, quý ma nê, đi pê. Rát thê chạ gà mê, tạ văn nà hà nê, ghê hạ vắt thùm hị. Khết tê bùm ma chạ dàn tụ, qua chạ lạ thạ la quý sa mê, yak khạ gan thập bạ nà gà, ta san tị kê, yang munivara vajanang sa tha vô mê su nantu

xin thỉnh các ngài tụ họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi đọc tụng đây. Mong các bậc hiền trí hãy lắng nghe lời ấy. Thưa các bậc hiền trí, đây là giờ hợp thời để tụng đọc pháp bảo. Thưa các vị hiền trí, đây là giờ hợp thời để tụng đọc pháp bảo. Thưa các vị hiền trí, đây là giờ hợp thời để đọc tụng Pháp Bảo. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambo Daza Buddhang Zaranang Gajami Namang Zaranang Gajami Zangyang Zaranang Gajami Duti Yampi Buddhang Zaranang Gajami Duti Yampi Damang Zaranang Gajami Duti Yampi Dangang Zaranang Gajami Tati Yampi Buddhang Zaranang Gajami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi dhangang saranang gacchami iti piso pakawa arahang samma sambuddho vedza jarana sampanno sugato lokagvido anuttaro purisa dhamma sata deva manuasanang Budho, Pagawa, Ti, Zagato, Pagawatan, Dhammo, Zanditiko, Akaliko, Eipaziko, Hopanajiko, Banzatang, Veritapo, Inyuhi, Zupati, Panno, Pagawato, Zavakazango, Ujupati, Panno, Pagawato, Zavakazanko, Nyaya, Patipanno, Pagawato, Zavakazanko, Zamiti, Patipanno, Pagawato, Zavakazanko, Nyadidang tatari, Purisa yugani, Ata purisa pukala, E zavakawato, Zavakazanko, ahu nayo bahu nayo dakhe nayo anzale karaniyo anutarang bunya gedang lokasa di karani yamata kusalena yang tang santang padang abisameka zakocho Jasu wacho jasa muduanati mani. Zantu sako jasu baroja. Apa kecho jasa lahu kapute. Santin bijo. Jani pako japa kapo. Kulesu ananu githo. Nanta kudang sama cari kinci jena vinyu pare. Nanta kudang sama cari kinci jena vinyu pare. Upavadayum sukino wakemino hontu sapezata pavantu sukitanta. Naparo parang likube tanati manye takata chinang kenchi biaro sana. Patigasanya na nyamanyasa nukamichai yamata. Yatani yang putang ayusa eka putamanurake. เอวัมพิสัพพภูเตสุมาณสัมภาวเยอัปปาริมานังเมตังจะสัพพโลกัสเมงมาณสัมภาวเยอัปปาริมานังวตังอัโทติริยังจะอาสัมภารังอเวรังอาสัปาตังติทังจรังนิสิโนวาสยานโนวาจัตวตาสวิกตมิโทเอตังสตินาริทัยยาบัพมเมตัง Viharang edamahudi tenca anupagama silava. Dasa nena sampano kame suvinaya ketang. Nahita tuga pasayang punare te te. ปณิธานโตปัฏฐายตถากตาสอุปปารมิโยดัสอุปปารมิโย दशपरमतपरमियो पञ्चमहापरित्यागे द्विजोचर्या पश्चिमपवे गभवकण्डिं जतिम् अपि निखमनं बधानचर्यं बोधिपल्लङ्के मरविचयं सपञ्युतं ज्ञानपतिवेधं नवलोकुत्तरा धम्मेति सप्पेऽपि मे बुधगुणे आवचित्वा वेशालिया ติสุปาการันตเรสุติยามรติงปริตังกรุณโตอายาสมาอานันดเทโรวิยาการุญญติตังอุปาทเปตวโกติสตาสหเสสุจักกวาเลสุเดวตากตายาสานังปฏิกันทันติยังเจ้าเวสาลียังปุเรโรกามนุสาทุเปิกสัมพูตังติวิทังขิปมันธราทาเปสี ปริตังตังปานามะเฮยานิทาภูตานิสมากตานิพมานิวายานิวาอันตะลิกเหรับเปวะภูตาสุมาณาภวันตุอัตโทปิสักกัจจาสุนันติปัสสิตังตัสมาหิภูตานิสเมตสัพเปเมตังกโรธมานุสิยาปจายดิวาจรัตโตจารันติเยบาลิง तस्मैने रखत अपमाता यं किञ्चि वेतं एधवाहुरङ्ग्वा सकेषु वयं रतनं पनितं एरेण सख्येन सुवति होतु इदं पे बोधे रतनं पनितं कयं वे रागं अमतं पनितं นโนสมังอาติตถาคเตนะอิดั a เปธัมเมรัตนังปณีตังเอเรนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะโรวะรัญญูวะรัญญ r ว a ระหะโรอนุตตรโรธัมมวรังอเดสะยิอิรัมเปบุเทรัตนังปณีตังเอเรนะสัจเจนะสุวัติโหตุหิรังวิรากังอมตังปณีตัง นะโนสมังอติตถากเตนะอิดัมเปธัมเมรตนังปานิจัง เอเลนาสัจเจนา สุวัติโหตุ ยานีทาภูตานิสมากตานิผมมานิวายานิวะอันตะลิเคตดังกตังเดวมนุสปูจิตัง บุตังนามาสามาสุวัติโหตุ ยานีทาภูตานิสมากตานิ พัมมะนิวาจะนิภาอันตลิขเถตถาคตังเทวมนัสสปูจิตังธัมมังนมัสสามะสุวาทีโหตุยานิธะโพทานิสัมมากะทานิพัมมะนิวาจะนิภาอันตลิเถตถาคตังเทวมนัสสปูจิตังสังฆังนมัสสามะสุวาทีโหตุ マカルニコナトヒタジサパパニナン、フレトワパラミサパパトサンボリモタナン、エテナ、サキャバチェナス、ホトテチャヤマンガラン、チャヤントポリヤモレ、サキャナンナンデヴァタノ、エヴァンタンヴィヤジョホヒ、チャヤスチャヤマンガレ、アパラティタパランケ、シセパタヴィポカレ、アピセケサバボタナン、 agapato pamodati sunakatang sumanggalang supapatang zutitang zugano zumuto jasujitang bapmata risupadakinang kayakamang wacakamang padakinang padakinang manokamang panidhite padakina padakina nikatwa nalabantate padakine सब्बुधानुभावेन सब्बधर्मानुभावेन सब्बसङ्गानुभावेन भूतरतनं धर्मरतनं सङ्गरतनं तिन्नं रतननं अनुभावेन चतुरशीतिसहस्रमखण्डानुभावेन पितकातजानुभावेन चिनसावकानुभावेन Sabete roga, sabete paya, sabete antaraya, sabete upadava, sabete dunimita, sabete avamangala, vinasantu. Ayu vatako, dhana vatako, siri vatako, yasa vatako, vanna vatako, sukha vatako, phala vatako, panya vatano, hotu sapada, dukha, roka, payavera, vatako. Soka satu cupadava aneka antaraya pivina santu jate. Jasa cia sitiranang lapang soti pakayang sugang balang. Siria yuca wano capogang voti cajasava satavasa. Cayu caci wasiti pawan tute. Poman kalang Dakang rendjou Rakang rendjou rekšen Wold ata hman Sada hydn poman kalina Sada hydn poman kalen Pak waman kalen Rakang rendjou rekšen Sangha hman Sada hydn poman kalin atirang vata yang kayo vata ving arise sati joto ape ta vinyano niratang vakaling garang anicca vata sankara rupa davajan dhammino upacito aniruchanti tesang vu pasamo zuho ဤတိပိသောဘဂဝါနာနာပါရမီစံပနော Iti piso pagawan dhana ou paparamisan pano. Iti piso pagawan dhana paramata paramisan pano. Iti piso pagawan zila paramisan pano. Iti piso pagawan zila overparamisan pano. Iti piso pagawan zila paramata paramisan pano. ဣတိပိစောဘဂဝါနိခမ္မပါရမီသမ္ပနောဣတိပိစောဘဂဝါနိခမ္မဥပပါရမီသမ္ပနောဣတိပိစောဘဂဝါနိခမ္မပရမတ္ထပါရမီသမ္ပနောဣတိပိစောဘဂဝါปัญญาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาอุปปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญา ปรมัตถะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะอุปปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปรมัตถะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติอุปปารมีสัมปันโน อิติปิโสภะคะวังันติปรมัตถะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะอุปปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปรมัตถะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอริธานะปรมีสัมปันโน itipizzo pakawa alitana upaparami zampano itipizzo pa kawa alitana paramata parami sampano itipizzo pa kawa meta pa rami sampano itipizzo pa kawa meta upaparami zampano parami parami parami parami อิติปิโสภะคะวาเมตาปรมัตถะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกันปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกันอุปปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกันปรมัตถะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา ဒါသပါရမီစံပနောဣတိပိဇောဘဂဝါဒါသဥပပါရမီစံပနောဣတိပိဇောဘဂဝါဒါသပရမတ္တပါရမီစံပနောတိတိရဇပါရမီတာနိတိတံ